Սա դեռ ամեն ինչի սկիզբն է, վստահ է Արցախցի Սամբիս Աղվան Պետրոսյանը, որ 98 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավել է երկրորդ տեղն ու արժանացել արծաթե մեդալի։ Սամբոյի Եվրոպայի առաջնությունը տեղի է ունեցել Սերբիայի Նովի Սադ քաղաքում։ Ճիշտն ասած, դա իմ առաջի եվրոպական մրցույթն է, որին ես մասնակցեցի եւ կարողացա գահել արծաթե մեդալը եւ ինձ թվում է դա դեռ ամեն ինչի սկիզբն է եւ ես կձգտեմ մյուսի մրցմանը բերել ոսկին։ Աղվանն առաջնությանը մասնակցել է Հայաստանի հավաքականի կազմում։ Փոխ-չեմպիոնը հաղթել է Բոսնիա-Հերցեգովինայի մարզիկին 9-0 հաշվով, պարտվել ռուս մարզիկին։ Ես հասկացել եմ, որ բաց տեղեր կան, որոնք պետք է լրացվեն եւ կձգտեմ այս հոկտեմբերի 14-ին կայանալիք աշխարհի առաջնությանը վերացնեմ այդ բացերը։ Այս իմ հաղթանակը ես ուզում եմ նվիրել մեր ամբողջ Արցախ աշխարհին, Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցել են 24 պետության մարզիկներ։ Մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանը մեծ հույսեր ունի Սամբոյի աշխարհի առաջնությունից, որը կազմակերպվելու է Երևան քաղաքում։ За весь период времени, что работаем здесь, у нас были призеры мира, призеры Европы. А вам вот один единственный человек, который стал вторым призером. Всегда были третий призер мира, третий призер Европы. И вот постепенно продвигаемся вперед. Дай Бог, чтобы 14 октября будет чемпионат мира в городе Ереване. И мы надеемся, что наши ребята также выступят удачно. и станут чемпионами и призерами мира, потому что все-таки свой дом, свои стены, это намного помогает свой народ. Եվրոպայի առաջնությանն Արցախից 3 մարզիկ էին մասնակցել։ Մրցանակային տեղ է զբաղեցրել միայն Աղվանը։ Այժմ մարզիկները նոր մրցաշարին աշխարհի առաջնությանն են պատրաստվում։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։